Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր ընդունել է բարերար Ռայֆ Ֆիրիկյանին։ Հանդիպանը քննարկվել են Արցախում բարեգործական մի շարք ծրագրերի իրականացման հետ կապված հարցեր։ Ինչպես հաղորդել են ԼՂ նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, հատուկ ուշադրություն է դարձվել ապրիլի 1-ից 4-ն Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված լայնածավալ պատերազմական գործողությունների հետևանքով Արցախի հանրապետության մի շարք նակավայրերում ստեղծված իրավիճակին։ Նախագահ Սահակյանը կարևորել է բարերարների դերը տուշած քաղաքացիներին օգնություն ցուցաբերելու գործում, նշելով, որ նրանց ներդերումը մեծապես կնպաստի նախատեսված աշխատանքների հաջող իրականացմանը։ Նույն աղբյուրի համաձայն Նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր ընդունել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատվիրակությանը, կուսակցության նախագահ Նաիրա Զոհրաբյանի գլխավորությամբ։ Հանդիպմանը, որին մասնակցում էր ԼՂՀ ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Վահրամ Բալայանը, քննարկվել են ներքին եւ արտաքին քաղաքականությանն առնչվող մի շարք հարցեր։ Հատուկ ուշադրության կենտրոնում են եղել Ղարաբաղի ադրբեջանական սահմանում ապրիլի 1-ից 4-ը հակառակորդի կողմից սանձազերծված լայնածավալ պատերազմական գործողություններին եւ դրանց հետևանքներին վերաբերող հարցեր։ Նախագահ Սահակյանը նշել է, որ օրհասական պահին ողջ հայ ժողովուրդը ցուցաբերեց օրինակելի միասնականություն, կարևորելով այս գործում նաև քաղաքական ուժերի դերակատարությունը։ Ապրիլի 2-ից 5-ը Ադրբեջանի կողմից Արցախի դեմ լայնածավալ ռազմական գործողությունների իրականացման հետևանքով մարդկության դեմ կատարած հանցագործությունների վերաբերյալ այսօր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության եւ Հայաստանի խորհրդարաների պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովները հանդես են եկել համատեղ հայտարարությամբ։ Նրանում ասված է. 2016 թվականի ապրիլի 2-ից 5-ը կոպտորեն խախտելով 1994 թվականի մայիսին ստորագրված զինադատարի մասին երրակողմ համաձայնագիրը Արցախի, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև Ադրբեջանը բացահայտ ոտնահարել է միջազգային իրավունքի նորմերը՝ պատերազմ վարելու արգելված միջոցների եւ մեթոդների կիրառմամբ։ Հարձակման հիմնական թիրախ է դարձել սահմանամերձ եւ խորը թիկունքում գտնվող քաղաքացիական բնակչությունը։ Ադրբեջանական բանակն իր զինանոցում գտնվող բազմաթիվ զինատեսակներից գրադ տիպի հրթիռահրետանային կայանք եւ սմերջ համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգ, ամենատարբեր տրամաչափի հրետանային միջոցներ, ցաներ հրանետային համալիր, Մի-24 գրոհային ուղաթիռներ, տանկեր ու այլ կարգի զրահատեխնիկա, գրոհային անօթաչու թռչող սարքեր, հրթիռահրետակոծման է ենթարկել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մի շարք բնակավայրեր, որի հետևանքով զոհվել ու վիրավորվել են խաղաղ բնակիչներ, այդ թվում երեխաներ, կանայք եւ ծերեր։ Անվտանգության խնդիրներից ելնելով տարհանվել են Թալիշ, Մատաղիս, Մարտակերտ բնակավայրերի խաղաղ բնակիչները։ Ադրբեջանական բանակի կողմից Արցախի խաղաղ բնակչության դեմ կատարված վայրագությունների ու անմարտկային բռնարարքների ապացույցները բազմաթիվ են։ Բոլոր հիմքերը կան ենթադրելու, որ ադրբեջանական բանակի կազմում ներգրավված են եղել վարձկան ահաբեկիչներ։ Արցախի հանրապետության դեմ Ադրբեջանի իրականացրած ագրեսիան խաղաղության եւ մարդկության դեմ ուղված միջազգային հանցագործություն է։ Նույն օրերին ադրբեջանական ագրեսիայից Արցախի խաղաղ բնակչությանը պաշտպանելու հարվածն իր վրա է վերցրել ԼՂՀ պաշտպանության բանակը, որը ձեռնարկել է հնարավոր միջոցները կասեցնելու ռազմական լայնածավալ հարձակումը։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության եւ Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանների պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովները հայտարարում են, որ վճռական են տրամադրված վերոնշյալ բոլոր հանցագործությունները Ադրբեջանի ագրեսիայի հետևանքներն ուսումնասիրելու եւ դրանց արդյունքներն ընդունված կարգով միջազգային հանրությանը ներկայացնելու համար։ Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ կողմերի փոխհամաձայնությամբ երեք հաստատվել է հրադադար մարտի դաշտում զինվորների դիակների որոնողական աշխատանքների համար։ Բելլա Լալայանի ռեպորտաժը։ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի եւ Մինսկի խմբի գործողնախագահի անձնական ներկայացուցիչի դաշտային օկնականների միջնորդությամբ իրականացված որոնողական աշխատանքների արդյունքում Պաշտպանության բանակը 3 հայտնաբերել է 2 զինծառայողի դի։ Անցած գիշեր շփման գծում կրկին ճշտամի խախտել է հրադադարի ռեժիմը մեր դիրքապահների ուղությամբ կրակել տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից ագանանետերից։ Դիրքապահ զինվորների կողքին շարունակում են կանգնած մնալ կամավորականները, որ Արցախ են շտապում Մայր Հայաստանից Սփյուռքից։ Զինվոր որի կողքին են նաև ազատամարտի վետերանները։ Ասկերանի պաշտպանության շրջանի նախկին հրամանատար Վիտալի Բալասանյանը, որ ապրիլի 2-ից առայսօր գտնվում է պաշտպանական գծի հյուսիսարևելյան հատվածում, կոչ է անում համայն հայությանը պահպանել մարտական ոգին, քանի որ այս հաղթանակը եւս մեռնելինելու Մենք 91-94 թվականի պարտադրված պատերազմում ունեցանք մեր պատմական Արցախի տարածքների միայն ու միայն մի մասը, բայց 94 թվականից առ այսօր ճշնամին չի հանդարտվում եւ վերջին ժամանակները եւ ավելի վտանգավոր կացության մեջ է գծել այդ անվտանգության խնդիրը եւ ապրիլի 2-ի այդ նախահարձակ դեպքերը մենք ժողովրդը պաշտպանության բանակ հայ զինվորի շնորհիվ մենք կարողացանք նորից հետ շփրտել ագրեսոր Ադրբեջանին։ Իմ կոչը ուղղում եմ բոլորին, մեր ժողովրդին, մեր սփյուռքահայությանը, ռուսահայությանը համար։ Շատ կարճ ժամանակում նորից համախմբվեց։ Մեր օդը շատ հզոր է, շատ ուժեղ։ Այսօր էլ ավելի քան վստահ եմ եւ շատ ուրախ եմ, որ մեկ օրվա ընթացքում հավաքվեցին մեր բոլոր մարդական ընկերները եւ կարողացել մեր հայ զինվորի կողքին։ Կոչը սողում եմ թիկունքում գտնվող մեր հարազատներին եւ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել թե 91-94 թվականի համար եւ նամանավան ապրիլ 2-ից առ այսօր ակա ժամանակացի համար։ Ես շնորհակալություն հայտնում եմ։ Մենք ուժեղ ենք, կանք լինելու ենք ու հաղթելու ենք։ Հաղթանակը մեր է։ Բելալալայան այսօր 2019 շարունակում ենք լրատվությունը։ Հրետակոծության հետևանքների արագ վերացման եւ բնակչության բնականոն պայմանների ապահովումը պետության առաջնահերթ խնդիրներից է, որոնց ուղղությամբ ձեռնարկվում են գործնական միջոցներ։ Ձեզ ենք ներկայացնում ԼՂՀ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Արմեն Նարիմանյանի ռեպորտաժը։ Արտակարգ իրավիճակների pedagogan ծառայությունում կայացած խորհրդակցությանը մասնակցում էին կենտրոնական ապարատի սպայական կազմը եւ ծառայության շրջանների ստորաբաժանումների ղեկավարները։ Խորհրդակցությունը վարող ծառայության տնօրենը մասնակիցներին ներկայացրեց ստեղծված իրավիճակը եւ այն խնդիրները, որոնք պետք է իրագործեն ծառայության ստորաբաժանումները։ Ինչպես նշեց Արթուր Հարությունյանը, այս օրերին ծառայության առաջնահերթ խնդիրը հրետակոծված խաղաղ բնակավայրերում համապատասխան աշխատանքների իրականացումն է դրանց հետևանքների վերացման ուղղությամբ, որը կիրականացվի Hello Trust հումանիտար ականաձերծման կազմակերպության եւ շահագրգիռ այլ մարմինների համագործակցությամբ։ Մենք գիտենք, որ հրետակոծությունից առաջնագծի մեր բնակավայրերը, տարածքները ռմբակոծվել են եւ կան դեռևս չփայտած ականներ, չփայտած ռումբեր, Նշված աշխատանքներին աջակցելու պատրաստականություն է հայտնել նաև Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը։ Քանի որ վերջին օրերի ռազմագործողությունների ժամանակ հակառակորդը կիրառել են նաև նոր զինատեսակներ, ըստի ծառայության տնօրենը հորդորեց առավել զգուշ լինել հայտնաբերած զենք զինամթերքի հետ։ Ստանալով համապատասխան հանձնարարականներ, խորհրդակցությունից հետո աշխատանքային խմբերը հիմնականում մեկնեցին Մարտակերտի շրջան։ Առաջինը եղանք Մարտակերտի շրջանի ներքին հորաթախամայնքում, որտեղ հակառակորդի կողմից ինտենսիվ հրետակոծության հետևանքով արկայեր չպայթած զենգզինամթերք։ Հելոտրաստ կազմակերպության եւ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության փորձառու սակրավորները երկարամյա պրակտիկայում առաջին անգամ էին հանդիպում նման զինատեսակի։ Վերջիներիս կարծիքով դա խիստ վտանգավոր եւ արգելված զինատեսակ է։ Նման զինամթերք հայտնաբերվեց նաեւ համայնքի բնակիչներից մեկի տան բակում։ Ելնելով բնակության անվտանգության նկատառումներից հայտնաբերված երկու զինամթերքներն էլ ոչնչացվեց։ Իդեպ նախորդին հարավ-արևելյան ուղությամբ տեղակայված ուղեկալներից մեկի տարածքում արձակարգ իրավիճակների պետական ծառայության սակրավորները վնասազերծել են Սմերշ տիպի հրթիռային կայանքից արձակված մեկ միավոր չպայթած հրթիռ։ Մեր խումբը եղավ նաև Մատաղիս եւ Թալիշ համայնքներում, որոնք առավել շատ էին դժուժել հակառակորդի ռմբակոծությունների հետևանքով եւ որտեղ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության աշխատանքային խումբը չփայտած զենք զինամթերքի հայտնաբերման ուղղությամբ աշխատանքներ էր իրականացնում։ Չնայած արկա դժվարություններին, երկու համայնքներում էլ ականատես եղան բնակիչների անսասան կամքին ու բարձր ոգուն։ Բոլորն էլ պատրաստակամ են կծվելու հրետակոծությունների հետևանքների արագ վերացմանը եւ բնականոն կյանքի վերադառնալուն, օր առաջ վերականգնելու եւ շենացնելու հող հայրենին։ Օգտվելով առիթից կրկին դիմում ենք մեր բնակչությանը եւ հիշեցնում. ական զենք զինամթերք կամ որևէ այլ կասկածելի առարկա տեսնելուց մի մոտեցեք, ձեռք մի տվեք։ Հիշեք տեղանքը եւ անհապաղ դիմեք համապատասխան մարմիններին։ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայություն կարող եք դիմել շրջօրյա գործող հետևյալ հեռախոսահամարներով 047 94 09 11 047 39 11։ Գործում է նաև բջջային անվճար հեռախոսակապ 911112 համարներով։ Դուք լսում եք լուրեր։ Ադրբեջանի ագրեսիան զգալի հայրենասիրական վերելք է առաջացրել։ Բազմաթիվ կամավորականներ ձգտում էին մեկնել Լեռնային Ղարաբաղ։ Այս մասին ասել է կոմանդոսը Ղարաբաղյան պատերազմի հերոս Արկադի Տերտադևոսյանը բայց այս իրավիճակում ամենազարմանալին նրա խոսքով այն էր, որ կամավորականների շարքերում շատ էին նաև երիտասարդ աղջիկները։ Սա աննախադեպ երևույթ է, երբ ուսանողուհիները, երեկվա աշակերտուհիները գալիս են ու նման ցանկություն հայտնում, ասել է կոմանդոսը։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության դիմաց կազմակերպվել է երիտասարդների բողոքի ակցիա՝ ուղղված ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին։ Ակցիայի մասնակիցները վանկարկել են ճանաչում Ազատ Արցախ, Ղարաբաղը մենք ենք։ Նրանք իրենց բողոքն են արտահայտել Արցախի դեմ Ադրբեջանի ագրեսիայի հարցում, միջազգային հանրության անտարբերության, Մինսկի խմբի համանախագահաների կողմից ոչ հասցեական գնահատականների դեմ։ Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը «Վեսի в субботу» հաղորդմանը տված հարցազրույցում անդրադարձել է նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցում Թուրքիայի դիրքորոշմանն ու վերջինիս մեղադրել կրակի վրա յուղ լցնելու համար։ Անդրադառնալով Էրդողանի հայտարարությանը, թե Ռուսաստանը հակամարտության կողմ է, Մեդվեդևն ասել է. «Փոխանակ հանդարտվելու կոչ անեն գնահատականներ են տալիս։ Ինչի համար կրակի վրա յուղ լցնելու դա չի կարող չմտահոգել»։ Մեդվեդևը դարձյալ հայտարարել է, թե իրենց Հայաստանի ու Ադրբեջանի հետ դարավոր հարաբերություններն են կապում։ Պատասխանելով հարցին, թե Ռուսաստանը շարունակելու է զենք տրամադրել թե Հայաստանին, թե Ադրբեջանին, Մեդվեդևը պատասխանել է. Ռուսաստանը գործընկեր երկիր է այդ երկու պետությունների համար։ Ռուսաստանի վարչապետի խոսքով զենքը ձեռք է բերվում ոչ միայն երբևէ օգտագործվելու, այլ նաև զսպիչ գործոն դառնալու համար։ Այդ պահը պետք է գնահատեն հակամարտության բոլոր կողմերը, ասել են նա։ ԼՂՀ կառավարությունը հոգետանում ռազմական գործողությունների հետևանքով հատկապես Թալիշ եւ Մատաղիս գյուղերից տարհանված բնակիչների մասին։ Այս մասին իր Facebook-յան էջում գրել է ԼՂՀ վարչապետի մամլոխոսնակ Արտակ Բեգլարյանը, հավելելով, որ ըստ կարիքի ցուսաբերվում է համապատասխան օժանդակություն։ Մասնավորապես տասնյակ ընտանիքներ ապահովվել են կացարանով, իսկ շատ ընտանիքների բարբերաբար սնունդ է մատակարարվում։ Բացի դրանից, տարհանված քաղաքացիների համար Ստեփանակերտի սննդի օբյեկտներից մեկում անվճար սնունդ է պատրաստվում եւ բոլոր ցանկացողներն ամեն օր օգտվում են այդ հնարավորությունից։ Կենցաղային իրերի եւ հակոստի հարցում էլ է օգնություն տրամադրվում։ Ադրբեջանական ագրեսիայի եւ հրետակոծությունների հետևանքով տուժած բնակավայրերում վերականգնողական չափագրման ու գույքագրման աշխատանքներ են տարվում։ Գործնական առաջին քայլն արդեն արված է։ Մարտակերտում եւ Մատաղիսում էներգամատակարարումն ապահովված է, աշխատանքներ են տարվում Թալիշի էներգամատակարարման համակարգի վերականգնման ուղղությամբ, ասել է Արցախեներգո ՓԲ-ի գործադիր տնօրեն Տիգրան Ծադրյանը։ ԼՂՀ կառավարությունն օգտագործում է բոլոր հնարավոր միջոցները, որ เป զի օր առաջ հրետակոծությունից վնասված յենթակառուցվածքները վերականգնվեն։ Քաղաքաշինության նախարարության մասնագետներն էլ հաշվարկներ են կատարում շուտով շինարարական աշխատանքներ սկսելու։ Քուվեյթի Սուրբ Վարդանանց եկեղեցում ապրիլի 8-ին մատուցվել է պատարակ Արցախա-ադրբեջանական շփման գծում վերջին բախումներում նահատակված պաշտպանների հիշատակին։ Պատարակից հետո ներկայացվել են Քուվեյթահայ կառույցների կողմից կազմակերպված դրամական հանգանակության արշավի արդյունքները՝ 25000 ամերիկյան դոլար, որը կփոխանցվի ԼՂՀ-ում բացված պաշտոնական հաշվեհամարին։ Եվ վերջին եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական ամպամածություն, կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, վարկյանում 2-ից 5 ամպրոպի ժամանակ 7-ից 12 մետր արագությամբ հարավարևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 4-ից 9 ցերեկը 11-ից 16 աստիճան։ Տաքություն։ լրատվական ծրագիրն ավարտվեց